Üzerine olsun hakkın selamı, Kara gözlerinden öperem oğul. Almışam elime kağıt kalemi. Halü ahvalimizi tökerem oğul. Hamdolsun iyiyiz şu ana kadar. Her senemiz geçen yıldan teybeter. Buralardan sual edersen eğer ne var ne yok tek tek sayarım oğul. Ginan bu kış altı metre yaktı kar. Şepe geldi her yan oldu tarumar. Hesaplarım hele yaza üç ay var. Midarem kalmadı dayanam oğul. İş güç yok dükkanda kar edeminem. Satış yapaminem, mal alaminem. Öz yağımla bile kavrulaminem. Korkam ki ahlimi atarım oğul. Sarı kızı sattım, verdim oduna. Gücüm yetmez ya yarmaya ona. Zehre de zor atar kışın sonuna. Şaşırmışem nidem, ne çarem oğul. Yağmurda hez oldu bağın duvarı. Leyi bastı tarladaki nubarı. Bakamadım, puta verdim davarı. Kardeşlerin ancak bakarım oğul. Burada ne derman var, ne doktor hekim. Söyle fakir, sen kim hasta olmak kim? Kaderim cenk olmuş, dönmüyor çarkım. Kimseye naz edip küsemem oğul. Deden öldü. Kültepe'ye köyledik. Nenen haydi ziyarete bağladık. Ne gün gördük, ne de rahat eyledik. İşte, işte en çok ona yanarım oğul. Yamalı pantorum, yamalı mintan.'' Vazgeçtim bu kışta palto maltodan. Bu gidişle bir gün çıkıp kaladan özümü aşağı atarım oğul. Göndermişem seni büyük şehre. Okuyup dönesen gelesen bire. Emeğimi harcar isem boş yere. Seni ters yatırır keserem oğul. Orada çokmuş kötü avrat sermiye. Düşmeyesen orosbiye kahpeye.'' Rabbim seni belalardan saklaya aklın başan dövüşür, bəhtanəm oğul. Umudumuz bir Allahdır bir desen okuyasan büyük adam olasan, bizi bu hallardan sen kurtarasan, sabırla ayları sayarım oğul. Bu dünyaya nice açtım gözümü, yazan katip kötü yazmış yazımı. Böyle sürse ya boğaram özümü, ya bir gün fikreten giderim oğul dertliyim. Bitlis'in öz halkıyım ben. Bitlis'in talihi kaderiyim ben. Bu kötü kaderi bir gün inersem gözlerimi rahat kaparım oğul. Gözlerimi rahat kaparım oğul.